вострая брама беларуская ідэя у літаратуры палітыцы і жыцці сёлета ў лістападзе мы адзначым 75 угодкі з дня нараджэння владимира караткевича самага чытанага ў беларусі і мабыць самага беларускага пісьменніка у а сёлета ў ліпені споўніцца 21 год, як караткевіча няма на свеце. Гэта значыць, што ён застаўся там у савецкай эпосе да перамен да перастройкі да незалежнасці, там, дзе сфармаваўся ягоны вобраз рамантыка і куміра, чыя творы выходзілі нерэальнымі як на сёння 60тысячнымі накладамі, што імгненна разыходзіліся, бо былі знакавым на той час дэфіцытам. А яшчэ гэта значыць, што даўно прыйшоў час пераацэнкі асобы і твораў пісьменніка, як гэта і мусіць быць, бо змяніліся эпохі, змяніліся грамадскія і цэнзурныя прыярытэты і той колішні вобраз казачнага героя, які стварае захапляльныя гісторыі пра ўзнёслае каханне мужных ваяроў і схаваныя скарбы, гэты вобраз у цяперашніх экзістэнцыйных дэкарацыях крыху фальшывіць і мы, чытаючы і любячы караткевіча ніяк не менш, чым раней, адно хочам даведацца пра яго болей, знайсці адпаведныя нашаму часу апірышчы нашай любові. Такім чынам сёння першая перадача ў цыклі забытых адрасоў беларускай культуры, якую сталы аўтар гэтага цыклю зміцер Бартосік прысвяціў Уладзіміру Караткевічу. Як дзіўна змяняецца звыклы краявід, калі выпадкова даведваешся, што ў ім жыў і працаваў любімы пісьменнік. Усё навокал пачынае выглядаць інакш бо па гэтай вуліцы ён хадзіў, у гэтай краме купляў хлеб і віно, на тым прыпынку чакаў аўтобуса. Міжволі пачынаеш гуляць у машыну часу. Колькі разоў я прыязджаў на цнянскае возера купацца, колькі разоў бываў на станцыі тэхабслугі Масквіч і прытым не думаў, што хаджу па мемарыяльных мясцінах. Бо вунь у тым доме, у тым пакоі, в акно якога і зараз светіцца, была створана культавая кніга не аднаго пакалення беларусаў. Дзікае паляванне караля стаха. Але пра ўсё па чарзе. Радыёвабода, вострая брама. Зміцер Бартосік распавядае пра першы менскі адрас Уладзіміра Караткевіча, дом, у якім была напісаная аповясць дзікае паляванне караля Стаха. У 1963 у жыцці Уладзіміра Караткевіча здарылася неабыякая падзея. Ён атрымаў кватэру ў сталіцы у сёмым доме на вуліцы чарнышеўскага але працу ў аршанскай школе пісьменнік завяршыў яшчэ ў 1958 затым была вучоба ў москве на вышэйшых літаратурных і сцэнарных курсах якая скончылася ў 1962 караткевич не мог не прыязджаць у беларускую сталіцу ён тут бываў перыядычна і падоўгу жыў у менску дзе у у гатэлі здымаў кватэру адгадку караткевіч пакінуў сам у канцы рукапісу аповесці які захоўваецца ў перакладчыка васіля сёмухі у менску у хаце краўца дзе некаторы час жыў дапрацоўваў аповесць дзікае паляванне караля стаха у тым жа 58 годзе караткевич паведамляў янку брылю пішу зараз увесь вольны час і за гэты час скончу сучасныя апавяданні і апрацую дзве тры маленькіх аповесці пра шляхту адну амаль апрацаваў апошнюю пра 80-тые гады мінулага стагоддзя у беларускай глушы дзікае паляванне караля стаха я патэлефанаваў янку брылю але той бачыў згаданага караткевічам краўца толькі аднойчы на нарачы, куды Караткевіч прыязджаў разам са сваім сябрам. Дапамог Адам Мальдзіс, які сказаў мне, што спадар кравец працаваў у палітэхнічнай акадэміі. У аддзеле кадраў гэтай ВНУ жанчыны, як толькі даведаліся, што я шукаю блізкага сябра Владдзіра Караткевіча, за некалькі хвілінаў знайшлі ўсё, што ведалі пра выкладчыка, што ўжо 10 гадоў як звольніўся. Валентин Кравец жыве там сама, дзе напрыканцы 50-х атрымаў дзялку зямлі пад будаўніцтва дома. Прыязджайце ў любы час, адказаў ён адразу на маё тэлефоннае запытанне пра Караткевіча. Чацверты завулак кальцова Адным сваім канцом упіраецца ў аднаіменную вуліцу, другі выходзіць да цнянскага возера прамысловы пейзаж з бетоннымі будынкамі аўтапарку паступова змяняецца карціную тыповага менскага прадмесця. Драўляныя дамкі 50-х суседзяць з новымі катэджамі, дом под нумаром 79 самы прыгожы на гэтай вуліцы, выглядае ледзь не шляхецкай сядзібай. Два паверхі, ружовы колер сценаў, гаўбец, вялікі панадворак гаспадар прыгожага дому падобны да расейскага джазмена Леаніда Уцёсава пра свайго сябра гатовы распавядаць усё, што памятаецца, адкрыта і не хаваючы нічога. Пазнакоміўся я з ім у 48 году. Я пазнаёміўся з ім у 48 годзе. Гэта было ў воршы. Я паступіў у драмгурток, а ўся эліта школы была ў гэтым драмгуртку. Кіраўніцай гуртка была цудоўная жанчына Фрыда Аронаўна Ронкіна. Надзіва непрыгожая дзяўчына, але якая жыла літаратурай і душа яе якія была рэдка цяпер сустрэнеш такога чалавека і ў гэтым гуртку была элітная кампанія у якую ўваходзіў і володя караткевич в которую входил і володя караткевич іх звёў выпадак сам таго не ведаючы валентин кравец стаў супернікам караткевіча у любоўным трохкутніку Аднойчы Валянін праводзіў дахаты упадабаную дзяўчыну, у якую, як высветлілася пазней, быў закаханы і ўладзімир. І вот в адзін прекрасны вечар ішоў я как-то вечарам. І адным цудоўным вечарам я ішоў, а з воўкам мы былі амаль ворагамі, мы не размаўлялі два супернікі. А калі я аказаўся кінуты, я ішоў паўз дом валодзі караткевіча, там ляжала вялізнае бервяно, на якім сядзеў валодзька і чагосьці думаў праходзячы міма я спытаў у цябе запалкі ёсць ён кажа ёсць Я падышоў, закурылі. Слова за слова і пачалі мы, што такое я. Вядомае філазофскае пытанне. І мы прагаварылі з ім некалькі гадзінаў. Я яму паведаміў пра сваё няшчасце. Карацей, з гэтага моманту пачалася наша дружба. І дружба гэтая ператварылася ў чорт ведае, што яго маці казала: « Ну такая ўжо дружба кашулю няма калі перамяніць. Мы сапраўды адзін без аднаго жыць не маглі. Ну, мы действительно друг без друга жить не могли. Сябры днями пропадали на Дняпры, а увечеры избирались на горышче Краткевичевой Адрыны, где той читал свои верши, написанные по-российску. К этому были предпосылки, что он не писал по-белорусски гэтаму былі прычыны што ён не пісаў по-беларуску у першай школе у нас была абсалютна бяздарная настаўніца беларускай мовы якую просто ненавідзелі і з'ехаў ён у кіев мы перапісваліся но с вовкой мы переписывались ну, жыццёвыя дарогі сяброў разыходзяцца владимир поступае на філфак кіевскага універсітэту а валентин у беларускі палітэх у у якім пазней будзе выкладаць. Але з караткевічам ва ўкраіне адбываецца цудоўная метамарфоза. Воршу пакінуў расейскамоўны савецкі юнак валодзя, а назад у Беларусь вярнуўся ўжо іншы чалавек. паэт беларускі і моваю і духам. Я помню, когда он приехал ко мне в институт. Памятаю, калі ён прыехаў да мяне ў інстытут, ён захацеў патрапіць у доме кіянкі купалы у вязанцы. Грошай у нас было нуль, а цягнік даходзіў да станцыі Беларусь. Мы купілі 300 грамм іржавай камсы, на хлеб у нас грошай не было. І з гэтай камсой мы накіраваліся на цягнік, без білетаў. І далей мы пайшлі пешкі. Прыйшлі мы туды, паглядзелі на гэты домік, ніякага музея там яшчэ не было, пагаварылі з людзьмі, прычым ён гаварыў па-беларуску, а я намагаўся гаварыць. Ён кажа: сціхні ты саромеш мяне, ты па-беларуску не ўмееш, а намагаешся памятаю ягоныя словы якія ён сказаў валька ты со сваім рэжымам памрэш ад язвы Таму што жыць на камсе без хлеба нельга жыццё показала что я не памёр а ён менавіта ад гэта і памёр показала что я тут не умер а он именно от этого такі у тыя часы калі блізкі курапатцкі лес не быў яшчэ перарэзаны аўтатрасаю калі менск пачынаўся ў некалькіх кіляметрах адсюль калі не было ніякага водасхода радовішча апрацікаў маленькі ручай, калі наваколлі вёскі зялёны луг і блізка не нагадвалі сённяшняга мікрараёну, хто б тады мог падумаць, што напісаная выключна для сяброў гісторыя ператворыцца ў культавую кнігу, паводле якой будзе зняты фільм і пастаўлена опера. А тады. Радыё Свабода, вострая брама. Зміцер Бартосік распавядае пра першы менскі адрас Уладзіміра Караткевіча, дом, у якім была напісаная аповесць дзікае паляванне караля стаха. те времена он писал не столько, чтобы это издать, сколько просто писать интересную вещь, чтобы мы слушали. Ён фактычна пісаў не столькі, каб усё гэта выдаць, колькі напісаць цікавую рэч, каб мы слухали. Вось кампанія, якая збіралася. Мы клаліся на паляне і вулка нам кожны тыдзень чытаў раздзел з дзікага палявання караля стаха. Яно ўжо было напісанае на беларускай мове, але ён нам чытаў яго, каб нам лягчэй успрымалася на слых па-расійску. І вось гэтая кампанія, якая на гэтай фотокарцы вельмі доўга мы былі разам. Галя, я, гэта воўка. Дзікае паляванне караля стаха было кожную нядзелю. Мы чакалі з нецярпеннем гэтую нядзелю. Мы кладземся на паляне і воўка чытае раздзел на паляне і вовка чытае главу з дзікава палівання караляста ціня ў гэтым доме да караткевіча прыйшла ідэя запазычыць развязку у конан дойла дело в том что дзікае паліванне караля стаха в последняя глава или последние главы были настолько запутаны. Рэч у тым, что дикое поляванне апошнія разделы были настолько заблытаныя, что разобраться с гэтай яниной было абсолютно немагчыма. Спачатку было ўсё цікаво, зразумела, а развязка І вось гэтую развязку ён ну, расшыфраваў, спрасціў ужо пасля, калі пачаў друкаваць.фравал упрасціл уже потом, когда уже начал печатать. У пакоі караткевіча сёння не засталося нічога з тых часоў. Нешматлікую мэблю ён забраў з сабою на новую кватэру, але нягледзячы на гэта, все роўна ўваходзіш сюды асцярожна бо ў такіх месцах важная не столькі музейная атрыбутыка асабістыя рэчы колькі выразна адчувальная энергетычная прысутнасць таго хто тут жыў пол был земляной і эти две крайні подлога была земляная гэтыя два крайнія пакойчыкі нашы а вось гэты гэты быў ягоны пакойчык мы разам паклалі подлогу каб воўка змог тут жыць усё што ў нас было было агульна нават я хацеў захаваць драўляную прыбіральню якую воўка асабіста яму выкапаў выклаў і пабудаваў гэтую драўляную прыбіральню але разабралі построил деревянный <laughs> туалет стол тых часоў не у яго тут стаяў сакратэр ён адкідваўся і тут пісаў тут быў ложак сакратэр ён забраў ён пэўна і зараз стаіць на Карла маркса усё простенькое это секретэр простенький такой секретэр а краявід з вакна а вот здесь быў совершенно другой паняшка А тут быў цалкам іншы краявід. Гэтых дамоў ніякіх не было. Тут ішоў высокі пагорак. Гэты пагорак знеслі. Узялі тэхніку і ўсё лета гэты пагорак рылі пакуль не зрылі. Адсюль ён катаўся на ровары. Быў такі выпадак. Ён катацца на ровары не ўмеў. Ён два разы на ровары пракаціўся. Адзін раз у воршы. У воршы на дарозе адзіная варонка. і я меў ровар у дзядзькі браў. Пасадзіў володьку, штурхануў яго і ён паехаў. Але варонку ён ніяк не мог аб'ехаць. І ў самую варонку уляцеў такі. пабіўся. Нічога застаўся задаволены і тут другі раз ён паехаў на ровары тут каля гэтых весніцаў я яго туды падштурхнуў ён паехаў але не ведаў дзе тармазы ён ляцеў уніз і галасіў пакуль не зарыўся ў пясок з пабітымі лакцямі каленямі трэцяга разу не было третьего раза неба а когда умер сталин он написал коли памёр сталин и он написал маленькую балерыну обвінаваць у сталина что той дамагаўся вось таких дзяўчынок я сказал дарагі мою не пиши того чаго не ведаешь волка узвіўся вылез у гэтае в окно пайшоў сеў на горку и посядзеў пару гадзін у піку мне демонструючы сваё незадавальненне демонстрирую свое неудовольствие с ним ездили, когда снимали вот это. Мы с ним ездили, когда сдымали помник Сталину. Мы ночь простояли на центральной ну, площади. Так помник был обкладен мехами с песком ну, и хотели танками звалить эту фигуру. Зачапили танк тросом, гусяницы буксуют, а помник стоит. Зачапили другий танк и снова то же самое. Мы отстояли ночь, да так и сошли. Как его потом повалили, не ведаю. И, до речи, кажучи, он его не любил николи. Ён тады раней за мяне разумеў, што Сталін дэспат. Чым я понимал, што Сталін дэспат. Мінаюць дні, прыходзіць слава, а грошай, як раней няма, і ходзіць у пальце каравым паэтаў мінскіх атаман. Таму што люд мой беларускі, жывая слава не кране, і ён за кошт маёй закускі на помнік эканоміць мне. Гэта верш з рукапіснага альбому Владзіміра Караткевіча, які ён падараваў сям'і краўцоў у 50-х годах. Альбом з вершамі сяброўскімі эпіграмамі, сяброўскімі шаржамі. Колькі працы і любові укладзена ў гэты альбом. были очень небагатые, мягко говоря. Мы были вельми небагатые, мягко кажучи. И одним чудовным днем Волка разыграл такую сценку. И он з'явился и сказал, что я нареште разбогатею. Яким чином? Я кажа, знайшоў склад, у якім можна залезці і скрасці вельмі шмат паўлітровых бутэлек і здаць вельмі многа шалёныя грошы. Валасы ва ўсіх сталі дыбарам, усе пачалі ўгаворваць. скончылася тым, што напрыканцы вечара ён разрагатаўся. Пасля ён іграў вар'ята аднойчы прыйшоў з такімі вытарачанымі вачыма, цвёрда трымаўся ўвесь вечар. Усе аб ім клапаціліся, а ён граў жалезна гэтую ролю, граў яе да канца, умеў разыграць. Так што он умел разыграць. Радыё свабода, вострая брама. Зміцер Бартосік распавядае пра першы менскі адрас Уладзіміра Караткевіча, дом, у якім была напісаная аповесць дзікае паляванне караля стаха. Са старых фотаздымкаў 50-х гадоў, якія сёння не маюць цаны, малады караткевіч нам паўсюль усміхаецца. Вось ён у салігорску, надзеўшы шахтёрскую каску, выдае з сябе плакатнага перадавіка. Вось ён у ролі безнадзейнага вар'ята. Вось ён у кампаніі сяброў разваліўся на траве. Які здымак не вазьмі, паўсюль нам усміхаецца вельмі малады і прыгожы чалавек усміхаецца адкрыта ад вуха да вуха, як шчаслівы чалавек, у якога наперадзе шмат грандыёзных і прыгожых плянаў, у якога шмат веры ў сябе і сваіх сяброў, у якога цвёрдая глеба пад нагамі і безвоблачнае беларускае неба над вясёлай галавой. Ужо выдадзеныя некалькі паэтычных кніг выйшла першая кніга прозы, распачаты гістарычны раман пра каліноўскага. Чалавек з радасцю глядзіць у аб'ектыў фотокамеры яшчэ не падазрыючы пра ўсё тое, што чакае яго ў заўтрашнім дні. Але гэта ўжо іншая гісторыя, звязаная з зусім іншымі адрасамі. Што вы мне кажаце пра пабеду, дачу, інфаркт і стары геморрой, студэнт першакурснік два тыдні не абедаў і вось ён на танцах з дзяўчынай сваёй. Безу вільготны салодкі водар у яго руцэ каханай рука. І гэта нічога, што зусім не па модзе локці вылезлі з пінжака аваль сцячэ і грывая мара танцуе з ім між дрэў над ракой. Думаеце, ён бы згадзіўся зараз змяніць яе на ваш гемарой. Малады і вясёлы, хоць суткі не еўшы, з непахісным сумленнем у добрых вачах, ён ляпае адарванай падэшвай і шчасце, шчасце трымае ў руках. На гэтым наведанне першай менскай кватэры Владзіра Караткевіча не сканчаецца, бо несказанае бадай галоўнае з таго, што распавёў пра пісьменніка ягоны сябра Валянцін Кравец. Згадаўшы на пачатку сённяшняй перадачы пра тое, што Владзімир Караткевіч пакінуў гэты свет да эпахальных пераменаў, да перастройкі і да незалежнасці, маючы ўсяго 54 гады, а гэта значыць, што ён і сёння цалкам мог бы быць сярод жывых, Я мушу дадаць. У тым, што так здарылася, галоўная роля належыць самому караткевічу, ці калі хочаце нейкай вышняй сіле, якая вяла яго па жыцці, распараджалася ягоным талентам караткевич не просто памёр ён быццам на поўнай хуткасці ляцеў да свайго канца упарта і безаглядна быццам сам усяляк імкнуўся не патрапіць на наступны віток гісторыі ухіліцца выскачыць з таго развіцця падзею якое пачнецца заўтра у У гэтым сэнсе ён падобны да многіх творцаў усіх часоў і народаў, якія такім чынам уцякалі ад зададзенасці быць пісьменнікам і кумірам і надалей, калі ты ўжо прызнаны за такога. Асабістаяння схільны фантазіяваць на тэму, а што было б і колькі твораў мог яшчэ напісаць улюбёны аўтар. Бо аўтары бываюць розныя, нехта складае сабе метадычную праграму на ўсё жыццё і піша 200 гістарычных раманаў, як да прыкладу крашэўскі. А нехта меў што сказаць і сказаў. Няважна, у якой форме, у якім аб'ёме і колькі гэта ў яго заняло часу. Ён сказаў, ад яго чакаюць працягу, бо яго ўжо палюбілі і нараклі пісьменнікам. Вось жа гэтыя другія, якія не могуць быць закладнікамі публічнага інтарэсу і пісаць тое, што не дыктуецца ім аднекуль зверху, такія максімалісты, што ў творчасці, што ў жыцці, становяцца, як правіла, трагічнымі постацямі гісторыі. Але пра гэта мы будзем гаварыць у наступнай перадачы.